Poimen kai Thalassa Poimen en para Thalasio eto poi mnon nemon he orakos Galeni osan ten Thalatan episumeze pleuza i pros Emporian Apenpoleesas un taprobata kai Phoenikon Balanus Priamenos anexe heimonos desphodroughenomeno caites neos akin dune wouses baptistes thai pantaton forton ekbalon eis ten zalthan molis kenet nei diosose metademeras ucoligas parion tostinos caites zalthates etuge gar haute galeniosa ten eremian thaomasdontos Kupolabon houtos eipen o loiste phoinikon authis hos eoiken episumei kai dia touto phainete heisou kasdusa rhomouthos de loi hoti pathemata tois anthropois mathēmata ginetai